Унікальний документ. Конституція Філіпа Орлика, оригінал та його історія. Підготувала О.Б. Вовк. Вперше публікується віднайдений нещодавно україномовний оригінал Конституції Філіпа Орлика, засвідчений власноручним підписом і печаткою війська Запорозького. Існують певні моменти в історії держави, котрі визначають її подальший розвиток на багато кроків вперед. Буває, що документальний слід таких подій губиться десь в арналах історії. І лише час від часу з глибини століть, з нетрів архівних чи музейних сховищ, вирінає артефакт, що, здається, був захований від людського ока самим часом. і лише чекав на своє відкриття. Іноді, навпаки, слід від документа, копії чи публікації залишився, але сам документ зник, і тоді весь час науковці перебувають у полоні сумнівів щодо того, чи відповідають пізніші копії цього документа оригіналові, чи дійсно існував сам оригінал. Саме така історія трапила з документом відомим широкому загалу під назвами Пакти і Конституції законів і вільності війська Запорозького. Правовий уклад та Конституції законів та вольності війська Запорозького. Уклад прав і вольності війська Запорозького та ООД. Конституція Філіпа Орлика чи Бандерська Конституція. Про існування цього документу історики знають давно. Його текст неодноразово, починаючи ще з середини 19 століття, публікувався російськими і українськими істориками. Відомо, що після поразки під Полтаву у червні 1909 року частина козаків на чолі з гетьманом Іваном Мазепою емігрувала до Бандер. Фізично і морально розбитий старий гетьман помер у вересні того ж року. А 5 квітня 1710 року в таборі під Бандерами після тривалих суперечок військо Запорозьке вибрало нового гетьмана Піліпа Орлика. Цей вибір супроводжався укладанням Конституції, яка у 16 статтях обґрунтувала права України на суверенітет від Москви і Польщі, затверджувала як основну релігію на своїх теренах православне віросповідання підпорядковане Константинопольському, а не Московському патріархату, відроджувала державні кордони часів розквіту Тетьманщини та регламентували зовнішні та внутрішні соціальні, політичні та економічні відносини Гетьмана зі старшиною та рядовим козацтвом, встановлюючи інституцію на кшалт козацького парламенту, до якого залучалися не лише генерали та полкова старшина, але і січовики. Шведський король Карл XII як протектор України підтвердив цей вибір спеціальним дипломом від 10 травня 1710 року. Неодноразово підкреслювало, що Конституція фактично проголошувала в Україні незалежну республіку, зберігаючи тільки протекторат шведського короля замість колишнього підданства царю. Великий крок уперед порівняно із вищим висловом Української політичної думи 17 століття у Ведяцькому трактаті. Також відомо, що Конституція існувала в двох мовних варіантах староукраїнському та латинському. Так, наприклад, лише протягом 1840-1850-х років текст Конституції Філіпа Орлика публікувався декілька разів, спершу латинську мову під назвою Pacta et Constitutionis Legum Libertatum Cui Exercitus Запoroviensis Inter Illustrissimum Dominum Dominum Philippum Orlic neoclectum Ducem Exercitus Запoroviensis et Inter генералес колоніалос, некнок іендем ексерситом запоровієнцем, публіко утріуске партіс лаудо, конвента ас ін ліберта лекціоне формалі джураменто аб еодем ілюстрісимо дуце коробората анно доміні апріліс э, Пента ад Бандерам. В лапках пакти і установлення законів та волі війська Запорозької між ясновельможним паном Піліпом Орликом, новообраним гетьманом війська Запорозького та між генеральною старшиною, полковниками, а також названим військом Запорозьким, прийнято публічною ухвалою обох сторін і підтверджено на вільних виборах встановленою присягою названим Всевельможним літнім року Божого 1710 квітня 5 при Бандерах у виданні Осипа Бордянського серед інших документів. Переписки и другие бумаги шведского короля Карла XII, польского Станислава Лещинского, татарского хана, турецкого султана, генерального писаря Филиппа Орлика и киевского воевода Иосифа Потоцкого на латинском и польском языках. У 1847 році пізніше 1857 рок староукраїнською мовою під назвою Договор постановлення між Гетьманом Орликом і войском Запорозьким в 1790 году, Миколою Маркевичем його підтомній історії Малорусії та у збірці документів, підготовлених Дмитром Бантиш-Каменським відданих Осі Помбодянським під загальною назвою Істочники малоросійської історії у двох частинах що вийшла у 1888 59 роках у серії читання в Императорском обществе истории и древності російських при Московському университете. Як і латинська редакція 1647 року. Ці тексти поширювалися науковими колами наприкінці 19 століття протягом 20 століття і були використані для історичних, правозначних та екологічних досліджень. Зауважимо, що повна латинська редакція Конституції жодного разу не публікувалася в оригіналі, лише з копій цього документу. Так, наприклад, латинський текст Конституції зберігався в архіві Ханенків у вигляді списка копії власноручно зробленого генеральним Харунджем Ніколою Даніловичем Ганенкам з котра могла опинитися в Гетьманщині після повернення в 1714 році з еміграції частини генеральної старшини, серед якої були сини генерального обозного Івана Лумиковського, діда Миколи Ханенка по материнській лінії Ілля та Михайло. На цьому тлі цікавою є публікація 1913 року. Веніміна Корта, який скористався єдиним відомим до останнього часу документом оригіналу Конституції у скороченні фактично екстракт з неї, латинською мовою під назвою Contenta Pactorum Inter, Interducim et Exercitum Запорвієнцем Conventorum im Compendium Brevi Stilo Collecta. Затвердження умови договору між гетьманом та військом Запорозьким в тісному огляді зібране, що зберігається в колекції Косакіка. коза Церна у фондах Національного архіву Швеції в Стокгольмі. Можливо, що так звана Дентвільська копія, віднайдена Ільком Борщаком в архіві замку Дентвіль, У Франції нібито переписана рукою сина Гетьмана Григора Орліка була ідентична цьому скороченому варіанту контента Фактору, що зберігається у Швеції. Через відсутність цієї копії наприкінці 1980-х років ані підтвердити, ані спростувати це припущення ми не можемо. Водночас слід зазначити, що розповсюдження науковими колами україномовної версії базується на публікації о Бодянського договор і постановление с материалов, зібраних і опрацьованих Д.М. Бантишем Камінським. О. Бодянським і М. Маркевичем повністю ідентичність, що свідчить про те, що публікатори користувалися одним джерелом документами зі справи F13 діла об Україні Р. Дада. Наше припущення підтверджується тим фактом, що в обох випадках вони були опубліковані у складі тієї ж самої підбірки документів. По-перше, це ліст шведського короля Карла XII з міста Бандер до Шоу атамана Якома Богуша 10 травня 1970 року у перекладі. По-друге, це договори і постановлення гетьмана Філіпа Орліка з під міста Бендера з присягу останнього від 5 квітня 1070 року. І по-третє, це підтверджувальна грамота, конформаційний диплом шведського короля Карла XII на обрання Пиліпа Орлика, гетьмана, латинська мова і переклад. Від 10 травня 1070 року Це збірка документів є копійною, виготовленою у 19 сторіччі, про що свідчить винесені на поля пояснення до старовживальних староукраїнських слів 18 століття. а також палеографія і орфографія документів. Ймовірно, що ці копії були виготовлені спеціально для публікації в 1840-х 1850-х роках. Питання щодо оригіналів документів, які були виготовлені ці копії, до останнього часу залишалося відкриті. Тепер ми можемо стверджувати, що знаємо місце перебування україномовного оригіналу Конституції, який до останнього часу був невідомий не лише широкому загалу, але й вузькому колу фахівців. Його нещодавно було винайдено в РДДА в Москві при дослідженні документів козацької епохи. Цей документ зберігається в одній справі з перекладом з листа шведського короля Карла XII до кошового отамана Якима Богуша і підтверджувальну грамоту з перекладом шведського короля Карла XII навіть порядок розташувань документів той саме, що і в копійному варіанті. Оригінальні самої Конституції і диплому Карла XII підтверджуються з власноручним підписом в кінці присяги, розміщено після 16 статті Конституції новообраного гетьмана Піліпа Орлика та попровою кустодієвою печаткою війська Запорозького на рожевому воску з червоною стрічкою, а також підписами на підтверджувальному дипломі шведського короля Карла XII та канцлера шведської королівської канцеляри барона, барона Густава Генріка фон Мюллерна, Міллерна, Міллерна і відбитком на папері від королівської печатки, котра, на жаль, не зберіглася. Той факт, що ДМ Бантіш Кам'янський під час роботи на своїй праці історія Малої Росії працював саме з цими документами, підтверджується наступним. По-перше, це численне свідчення про те, що він вивчав документи саме з Московського архіву колегії іноземних справ і передусім з малоросійських діл, по-друге, це легенди документів на полях його видання. Маларсійські діла колегії архівіста 1910 год. Номер 12. Посилання саме на цю справу. Копії документів було зроблено швидше за все, саме тоді за його вказівкою, і саме тоді, саме, саме вони сьогодні зберігаються у фонді діла, діла в Україні. У справі з оригіналом Конституції поряд залишила зв'язаним документи місце ще два, які певним чином окреслюють шлях цих документів до архіву. Це копія листа генерал-ад'ютанта Платона Зубкова від 5 листопада 1992 року до віце-канцлера Івана Андрійовича Остерман, в якій він повідомляє про відправку йому важливих документів, переданих самому Зубову Запорожцям, які відтепер мають зберігатися в архіві колегії національних справ. Они хранимы были обществом запорожским и присланы ко мне как принял я смелость представить он и всемилостивейшей государыне, то и угодно ее, и я императорскому Величеству, чтоб они отданы были для хранения в архиву коллегии иностранных дел с точным в реестрах означенням, яким образом они туда доставлены. А також копія канцелярської цедулі від 18 серпня 1700 року з Державної колегії іноземних справ і Московський архів щодо надісланих у 1792 році віце-канцлеру графу І.А. Остермана від генерал-ад'ютанта П. Зубова разных документов, касающихся до запорожцев на 20 письменных полулистах, которые по редкости и древности своей заслуживают особливого уважения. записці перераховано документи, що передавались до архіву. Перше договори і постановлення. Друге підтверджувальна грамота шведського короля Карла XII. Третє. Переклад з листа короля Карла XII до кошового тамана Якима Бовша. Четверта. Інструкція народом русським, дана в Варшаві комісарам із Сената і польської палати, котра тепер у збірці документів відсутня. Примітка на полі записки свідчить, що документи було отримано 26 серпня 1800 року. Крім цього, на першому аркуші справи після заголовка фактичного переліку документів є примітки. Сі три оригінальної бумаги прислані до запорожців в Санкт-Петербург в 1792 году, а оттуда при указі от 14 августа 1800 года сообщены в архів для сохранения. Таким чином можемо констатувати, що розпорядження було виконано. Документи передано до архіву колегії іноземних справ. Пізніше цей архів став складовою частиною РДА. Да. Але деякі з них, на превеликий жаль, загубилися, ймовірно, в самому архіві. Копія документів з цієї справ, в тому числі і україномовного оригіналу Конституції староукраїнською мовою, зберігається в ДІАК Україні. Звідки ці документи з'явилися в запорожці, ми можемо лише здогадуватися. Відомо, що частина запорожців на чолі з кошовим отаманом Костям Гордієнком емігрувала разом гетьман Івазом Мазепою, а сам Кость Гордієнка брав участь у створенні Конституції. Отже, староукраїнська редакція Бендерської конституції могла опинитися і протягом тривалого часу, близько 80 років зберігатися у представників війська Запорозького Нізового. Пізніше ці папери могли потрапити на українські землі разом з тими запорожцями, які 1734 року повернулися з еміграції з дозволу російського уряду. А після руйнації у 1775 році Нової Січі і остаточної втрати в 90-х роках останні надії на відродження будь-якої автономії. Папери віддали фаворити російської імператриці. Ми ще вперше публікуємо україномовний текст Конституції Філіпа Орлика. Аналіз тексту дає підстави стверджувати, що жодних містовних відмінностей між копією, опублікованої М. Маркевичем, Дебантішем Каменським і Ободянським та оригіналом немає зусилля по тексту зустрічають неправильне прочитання окремих літер. Передусім це стосується специфік прочитання літер. Відже, відже та чи піски писаря. Наприклад, на початку пункту 12 слово села замість є написано букву А сала. Іноді змінює звичайне правильний слів, але не впливає згал на зміст документу. Текст документа передана мова оригіналу староукраїнською. Зі збереженням варіантів написання характерним до кінця 17 го перша половина 18 століття. Підготовку його до публікації здійснена на основі розроблених як України методичних рекомендацій по підготовці до видання архіву пошта нової Запорозької січі. Усі рукописні літери кирилічного латинського алфавіту передаються з допомогою фонетичної і графічної відповідних індукарських знаків сучасного гражданського кирилічного шрифту. Зберігаються літери, що вийшли з ужитку, яким немає графічної відповідних у сучасному алфавіті. Єсм, Ксі, е, Ук, Кита, Он, Земля, Наш, Єсм. Виносні літери буква сполучення внесена у рядок і передана курсивом. Парки на позначення звуку «ї» передаються за допомогою курсивного «ї». М'які та тверді знаки передано у повній відповідальності з їх уживанням у тексті. Пунктуаційні знаки, великі і малі літери проставлені з наближенням до сучасного правопису. Як виняток у до сполучення війська Запорозького війську вжити з великої літери, на відміну від оригіналу, через містовне змістовне довантаження як назва української держави. Розділові знаки згідно з сучасними правилами пунктуації. Слова підкіплені розкриваються в квадратних дужках. Тексти друкуються без позначення кінця рядків. Закінчення оригінального аркуша позначено двома хвилинами. Доска. 1710 рік квітня 5-го з Бандер. Конституційні факти Філіпа Орлика, новообраного гетьмана війська Запорозького з його присягою договори і постановлення прав і вольностей військових, межі ясновельможним його милостю паном Філіпом Орликом, новоізбраним війська запорозького гетьмана і межі генеральними особами, полковниками і тим же військам запорозьким з повною з обох сторон обрадою утвержденные и при полной элекции формальной присягой от того же ясне вельможного гетьмана подтверждены року от Рождества Христа 1710 месяца апреля дня 5 во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Бога во Тройці Святой славимо. нехай станеться на века, века помную войска Запорожского и всего народу малороссийского славу и памятку. Дивный и непостижимый в судьбах своих Бог, милосердный в долготерпении и праведный в казни, Яко всегда от початку видимого всего света направ нам правосуддя свого, свого мирили. Едные панства и народы возвышают другие за грехи и беззаконие смирает, едные порабощает, другие освобождают, едные возносят другие не свергает, так и народ Валечный, стародавний козацкий, прежде всего именованный Козарский, перш превознесл был славою несмертельную, обширным владением и отвагами рыцарскими, которыми не только окрестным народом, лечь и самому восточному панству на море и на земле страшен был. Так далеце же цесарь восточный, хотящий он и себе вечнее примирите, сопрягал Молженским союзом сынове своему дочку Кагана, то есть князя Козарского, потом славимый во вышних тоже праведный судья Бог, за умножившиеся неправды и беззакония, многими казнями наказавший тот народ козацкий, понизил, смирил и ледва не вечную руины не звергнул на остаток военным оружием державе польское через Болеслава Храброго и Стефана Батория, королей польских поработил. И Люба недомыслимый и непонятный в правосудии своим Бог, наказуя, наказал сородных павших предков нечисленными плягами, однак не до конца прогневаючися, не вовеки враждуючи, а хотячи на первую свободу помянутый народ козацкий под тяжкого на тот час панования польского выправдаты, воздвигнул ревностного православия святого, отчизны прав и вольности войсковых, стародавным оборонцу, валечного гетмана славной памяти Богдана Хмельницкого, который помощью его всесильную непреодоленным пособием наяснейшего короля его милости шведского, несмертельной и вечно достойной памяти короля X, исполним и способствуем панства Крымского и войска Запорожского оружием и своим благоразумным промыслом, працами и отвагами вызволивши с полского подданство войска Запорожское, и народ порабощенный и утесненный малороссийский, поддался с оным добровольно под самодерж... самодержавную руку велика государей, царей и великих князей, повелителей российских, надеючися же обовязков своих договорах и статьях изображенных и присягою стверджених. Государство Московське, яке, яко з нами єдиновірне, додержить і вічне войско Запорозьке, і народ вольний, малоросійський, при правах і волностях ненарушимо під обороною своєю заховає. Лечь по смерти славная память за вождь Гетмана Богдана Хмельницкого, где то ж государство московское многими изобретенными способами усиловало права и вольности войсковые, собой подтверждены, натвердите до конца разрушите, а на народ вольный казацкий, собою никогда не завоеванный, Єволниче ярмо вложити ДД Глекрот, войско Запорозское в том насильство терпело. Телекрот принуждено було кровью и отвагами целості праві вольности своих боронити, до которых оборони сам Бог Мститель поспособствовал. Напоследок, когда уже свежий теперь, за гетманство славной памяти небожчика, ясневельможного Иоанна Мазепы, помянутое государство московское, хотячи свое зло намерение, скуток привести, а воздаючи злая, возблагая, во место вдячности, респектов за так многие верные службы, і роніння на оних до остатнього знищення кошти і утрати, за нещасление отваги и военные кровавые працы, хотела непременно казаков в регулярное войско перемінити, городи і область свою одобрати, права і вольності військової поламати. Войско Запорожське низовое искоренити, і ім'я Твоє вічно зладити, чого явні были і под те время суть знаки, доводы и початки. Тогда при речевой славной памяти Гетман Ясневельможный Иоанн Мазепа подвигнувшися правдивою ревностью і целості отчизны, прав і вольності військових. А желаючи усердным желанием за дни гетманского совладения видите и по смерти своей векополную имени своего памяти заставите ту ж отчизну, милую матку нашу и войско запорожское гордовое и низовое не только в ненарушимых леч и расширенных и размноженных вольностях, кветнучую и изобылучую отдался непроламанную оборону наяснейшего короля его милости, шведского короля 12, 12-го особливим Бога всемогущого промислом з войсками своїми вступившего в Україну. Последующие и наследующие антецессора своего славной памяти Валечного Гетмана Богдана Хмельницького, Кукотры з наяснейшим королем шведским, его королевскому величеству, с именитым дедом королем Десятым, динамыслием и промыслами военными в высвобождению отчизны своей от польского на тот час тяжкого подданства, согласуючися не меншую мель в замыслах своих помощь от разорвания сил польских тягуючися. И хоть от неисследования судьбы Божией, так ревностного небожчиковского намерения за опачным отменой фортуны военной поводом не только не исполнили, ведь и самого тут в Бандере декретом смертельным прикрыли. Однако осиротелая по смерти своего перствующего рей, рейментара войско Запорожское – не отчаивающийся желаемой себе свободы, а полагающий столую утность помощи Божией, протекции наиснейшего короля его милости шведского і праведной нашої справі, яка всегда обикла тріумфувати на по партии ООН и для лучших войсковых порядков и поводу постановилась общую генеральную старшины обрадою, последующей и согласующей в том воле неяснейшего протектора нашего королевского величества шведского избрати себе нового гетмана, на которое избрание назначивши термин, где на приличне тому акту елекціальному місці під Бендером общую раду з предводителем своїм паном Константином Гордієнком, атаманом Кушовим совокупилася. Туди все сполне з старшиною генеральною і з послами від войска Запорозького, Низового, у Дніпро, застаючого знешися по давним обыкновениям его правам войсковым, избрали себе вольными, единостатными голосами за гетмана его, милости пана Филиппа Орлика, достойного твоей гетманской чести и могучего при помощи Божией и при протекции наиснейшего королевского величества шведского, высоким своим розумом и искусством, уряд тот гетманский под сее время трудное, тяжкі двигати, управляти і о інтересах отчизни малоросійської радіти і радіти. А поневаж прежние гетманы войска Запорожского, застающие под самодержцами московскими, превращаться себе дерзали надслушность и право самодержавную владгу, которую были значнее над вероделили давние порядки, права и вольности восковые, не без народной тяжести. При этом мы, генеральная старшина, тут притомы, и мы, атаман Кошовий, з войском Запорозьким, запобігаючи вперед такому безправію, найбарзей подсеять до того дела погодный час, – когда то ж войско Запорозьке не для чого іншого під протекцію найяснішого королевського величества шведського удалося, і тепер оной крепко і непоколебимо держиться, тільки для поправи і подвигнення упалых прав своих и вольностей восковых договорили, постановили с ясневельможным его милостью паном Филиппом Орликом, новообранным гетьманом, аби не тільки його вельможність за щасливого гетьманського свого володіння, всех тих, тих тут последующих пунктах изображенных, а собою поприсяжных договоров и постановлений ненарушимо додержав лечь і за інших вперед будущих гетьманах войска Запорозького, чтоб они непременно захованы и содержаны были, которые так все себе не. Ас! поневаж меже тремя добродетельными богословскими вера первенству, тогда в первом всем пункте о вере святой, православной, восточного исповедания. Дело надлежит начатое, которую яко раз народ валечный, козацкий, за владение еще Каганов, Козарский от столицы апостольской Константинопольской просвященный застал. Так і тепер непорушимо в оной, триваючи, жадным и неверием никогда не колебался. И не тайно, то есть же славной памяти Гетман Богдан Хмельницкий с войском Запорожским не за что інше, опроч а прав и вольности войсковых, унялся и праведную против Речи Посполитой Польской воздвигнул войну Тільки, во-первых, за веру святую православну, яка рожними тяжестями насильствована була від власті польської до унії з костелом римським, а по іскорененні і невір'я з отчизни нашої не для чого іншого з тим же войском запорозьким і народом малоросійським в протекцію государства московського удався. и добровольно поддался только для самого единоверия православного. Зачем теперешний новообранный гетьман, когда Господь Бог крепкий и сильный в бранях, пособить счастливым оружием наяснейшего короля его милости шведского, освободить отчизну нашу, малую Россию от невольничего ярма московского, Ні, ти повинен бути, во-первых, стара, старатися і крепко застановлятися, аби жадна іноверія в малої Росії, отчизну нашу, ні від кого не була впроважена, яка, якщо б де, чи то тайно, чи явно могло показатися, тоді владою своєю должен буде он скореняти проповідатися і розширитися оному не допускати. І Іноверцям служиття на Україні, а не барзій зловерію жидовському не позволяти і на то все старання ложити. Жеба єдина вера православна восточного сповідання під послушенством святейшого апостольського фрону Константиноп... Константин... Константинопольского вечно утверждена была и с помножением хвалы Божией церквей святых, а свечением в науках визволених синов малоросійських розширялося, і як окрин в тернії межі окреслими неверними панствами процвітала. Для большей зас поваги первоначального в Малой России престола митрополитанского Киевского и для снаднейшего дел духовных управления имеет той же ясновельможный гетьман за высвобождением отчизны от Ига Московского справити у столицы апостольской Константинопольской ексаршескую первобытную власть, щоб, щоб через тое обновилося реляция и послушенство сыновское до помянутого апостольского Константинопольского фрону, от которого проповедью евангельскую вере святой кафолическая просвещена и змоцнена быты удостоилася. Веді, яко всякое панство целостью границ ненарушимую состоится и утверждается – так и мало Россия, отчизна наша, же во своих границях, пактами от Речи Посполитой Польской, от наяснейшей порты и от государства Московского сверженных, наиборзеев тех, которые по реку Случ за гетманство славной памяти Богдана Хмельницкого. От той же Речи Посполитой Польской, области Гетманской и войскової поступлены вечные одданий пактами ворованою зостали, не была зігвалчена і нарушена, меет отое, если вельможный гетьман при трактах наяснейшего короля его милости шведского, стара, старатися крепко, сколько Бог сили і розум пошлет, застановлятися, где будуть належати, а найпаче суплякувати отое до найяснішого маестату його Королевского Величества Шведского, як оборонцы и протектора нашого, щоб Його Величество не допускало никому не только прав и вольності, лечь і границ військових надвержати і себе привлащати. Надто повинен бути той же ясновельможний гетьман по сконченню, дай Боже, щасливом війни упросити у Королевського Величества Шведського такого трактату, щоб Його Величество і Його сукцесорові найясніші королі шведські вічні протекторами України тулувалися і самим ділом заставали для більшої крепості отчизни нашої для заховання оної цілості в правах, наданих і границях. Так теж і отой должен бути ясневельможний гетман до найяснішого королівського моєї стату суплякувати, або у трактатах Его Величества с государством Московским было то должено, чтобы яко невольников наших на сей час в государстве Московском найдущихся, найдующихся по скончению войны нам свободным возвращено, так и все подчиненные в нынешнюю войну в Украине шкоды нагорожено и слушные от Москвы пополнено особливо тое просити старатися у найяснішого королевства величества повинен, жебы невольников наших в панстве его же величество заставящих, всех освобождено и нам возвращено. Поневаж нам всегда преснь соседское панство крымского есть потребно. Глаголь. Поневаж понимаешь, нам всегда прессинг соседское панство крымского есть потребно, от которого помощи не раз войско Запорожское до обороны своей посяга засягало. Тады или под сей час возможно будет иметь, если вельможный гетьман у наистейшего пана его милости крымского через послов стара, старалася о отновлении давнего с панством крымским братерства, коллегацией военной и подтверждение вечной приязни, на которую би впред окрестные панства, заглядывающиеся не дерзали порабощение себе Украины желаты, и он в чем кол колвек насильствовати. По скончению зас войны, когда Господь Бог пособит при желаемом и помыслам нам покою новобранного гетьману на своей осесте резиденции, тогда крепко и неусыпно от того, должності уряду своего обов'язан бути або ні в чому з панством кримським приязни и побратимства не нарушалося через своевольных и легкомысленных з нашей стороны людей, которые быкли не только соседскую сгоду и приязнь лечь і союзи мирні рвати і роздрушати. Добро. Войско Запорозьке низовое, яка, яко несмертельную себе славу многими рицарськими отвагами на морі і на землі заслужила, так і не меншими наданнями обогащено було для общего свого пожитку і промислів, лечь кди государство московське, винаходячи різних способів до утиснення і знищення онова, построило на власних військових грунтах і угодях то городи Самарські, то фортеці на Дніпрі, чим хотячи в промислах рибних і звіріних, тому ж войску Запорозькому низовому перешкоду учинити. Незносную шкоду праволомства и утеменжение учинила. На остаток гнездо войсково-войсковое сечь Запорозскую военным наступлением разорила. Прето по скончению, дай Боже счастливым войны, Есть теперь помянутое войско Запорожное, Запорожское тех грунтов своих и Днепра от насильства московского не чист и не увольнит. Повинен бути ясновельможний гетьман при трактуванні найяснішого короля його мілості Шведського з государством московським опокою отоє старатися, щоб Дніпр від городков і фортець московських, також і ґрунта військовий від посесії московської очищені і до первобытной области войска Запорозского при, привернены были, где впредь никому ані фортець строить, ані городков фундувати ані слобод осуджувати, ані яким же колвек способом тих воскових угодій опустошити, не тільки не имеет всевозможный гетьман позволяти лечь и до обороны он их будут войску Запорожскому низовому всякую помощь чинить. Есть город Дерехтеміров, поневаж давно до войска Запорожського низового належав і шпиталем оного називався, тоді і тепер за освобождением дай Боже отчизни от московського подданства, міється вельможний гетьман тот, же город войску Запорожському низовому за всякими угодями із перевозом на Днепр там стаючим привернути шпиталь в Оном для старинных зубожалых и ранами скалеченных козаков, коштом військовим построити и отколь несть їм бити пища одежда промысла. Также Днепр увесь с горы от Переволочной вниз перевоз Перволчанский самый город Переволочную с городом Керебердою и река Ворсла с Млынами полку Полтавськам знайдуючимися І фортецю кодацьку з приналежностями. Повинен буде ясновельможний гетьман і понем, будучи уряду того гетьманського наследники, ведлух давним прав і привілеїв при войску Запорозькому заховати. Нікому з власти духовної и не допускаючи, и не дозволяючи Єзов там, на Дніпрі, от переволочної вниз забивати і строїти станок і рибних ловлів заводити, особливо в полю, реки, речки і всякі прикмети аж по самий очаков не до кого іншого. Тільки до войска Запорозького низового вічними часи міють належати. Зело. Если в панствах самодержавных хвалебный и стоянию публичному полезный заховывается порядок в том, Порядок же завжди як в бою, так і в покої, в общем отчиском, добре, приватні і публічні обиклі отправитися ради, в котрій і саме самодержці притомністю своєю, продукцюючи не возбраняється соизволение своє под общее министра своих и советников здание и ухвалу подлягати. А чому ж в вольному народі таковий збавленный порядок не имел быть и захован, который любо войску запорозьким при гетьманом перед цим відлук давним праві вольностей непременно сдержался, однак, где некоторые войска запорозского гетьманы, привлащивши себе незлушне і безправну самодержа... самодержавну владку, узаконили самовластям такое право. Так хочу, так повеліваю через якого самодержаві гетьманському урядові неприличне уросли многие в отчизне и войску запорожскому нестроения прав и вольности разорения, посполитые тяжести, насильные и накупные урядов восковым распоряджением, легкое старшини генеральної полковникові значного товариства поважніє. При этом мы, генеральная старшина, атаман Кошовий і все військо Запорозьке договорили і постановили з ясновельможним гетьманом при Алексії його вельможності такое право, которое имеет бити вічним войску Запорозьком, заховане аби в отчизні нашої первенствуючими були совєтниками генеральної старшина так респектом урядів їх первоначальних, яко і уставічною при гетьманам резиденції, по, по них з обиклим порадком. Последующие полковники городові, подобным же публічних советников характером, почтенно нехай будуть натиску з кожного полку по одной значної, старинної, благоразумної і заслуженої особі мають бити до общої ради генералі советники за согласием гетьманським избранным, за которыми всеми генеральными особами, полковниками, генеральными советниками должен будет теперешний, если вельможный гетьман и его сукцессорове о целости отчизны, о добре оны посполитам и о всяких делех публичных радуйся, ничего без их соизволения и совета приватно своєю владгу не дочинати, не установляти і скуток не приводити. Для чого тепер при Алексії Гетьманській единогласно всіх обрадою ухвалою назначаються три генеральні в кожному року ради, меючися в резиденции резиденції Гетьманської отправувати. Перше Рождестве Христовом, друге Воскресіння Христовым, Третье о покрове Пресвятой Богородицы, на которой не только панове полковники з старшиной своей и сотиком, не только за всех полков генеральные советники лечь от войска Запорожского низового для прислуховуванняся і совєтання посли мають і повинні бути за присланням к себе від гетьмана ординасу прибути нічого назначеного терміну не ухиляючи, де что колвек будет от ясновельможного гетьмана по общей обрада предложено о том всем благовестно, без жадных приватного своего и чужого порядку респекта, без душегубной зависти и вражды советовать обязаны будут. Так далиться, чтобы ничего не было в тих радах уближнее, уближением чести гетьманской с публичной отчизной тяжестью и разорением, а не дай Боже и погубою. Если бы зась опрочь тих вищеречених до Генеральної ради назначених термінів притраплялися які публічні справи скорого управління, исправления, отправления потребуючі, тоді, якщо вельможний гетьман Моцін і волен будуть за обраду генеральної старшини такові діла, повагу своєї гетьманської управляти і відправувати. Також, якщо б які письма приключилися за, з заграничных посторонних пан до вельможного гетьмана орденованные, тоді он и имеет его вельм, вельм, вельмо, вельможность генеральной старшине об'являти, и ответы які відписуватимуся, освечити не утаючи перед ними жадних кореспонденцій лістових, найбільше заграничних і тих, які можуть целості очисти добро посполитому вредити. А аżeby скутечнейшая была в секретных и публичных радах междуусобная, если возможно, Гетьмана, старшиной генерального с полковниками, генеральными советиками полупалош, повинен буде каждый из них при обнятии своего уряду на вірність к отчизні, на зичливість Кої- коєрементарові своїм своєму на заховання повинності своїх, які кольвек до уряду чого, чого належить, належатимуть. Формальну присягу відлук роти публічні ухваленої виконувати. И если бы что противного здорожного правам и вольностям войсковым вредительного и отчизне неполезного усмотрено было в ясновельможном гетьману стыды, да старшина генеральная, полковники, генеральные советники моцно будут вольными голосами, чи то приватні, чи ли кога нужно и неотволочная потреба укажет публично на раді его вельможности виговорити і о нарушенні прав і вольності от чистих упомянутися без уближення и наименьшего повреждения высокого рейментарского гонору, у які виговор не имеет, якщо вельможний гетьман уражатися і помсти чинити, овшем розвращене і справити старатимеся. Особливі генеральні советники, кожен з них своєму полку, з которого на радіство изберется, силен будет совокупні з паном полковником городовим постерігати порядків іони і общим світом управляти, встановлюючися на закривди і тяжесті людські. А як генеральна старшина, полковники, і генеральні советники повинні бути з вельможного гетьмана в должном міті мети почитанні належної, належати йому виражати, виражати, виражати гонор і вірно давати послушенство, так і сільможному гетьману взаємно шанувати оних і за товариства, і не заслуг, і пристоятелі роботних надлежить, консервувати, не принижаючи їх умисля для поніження особ до публічного, неприличного, непоносного перед собою стояння, опроч того, де потребу, потребу если бы кто с генеральных особ полковников, генеральных советников, значного товариства и иных всех войсковых урядников на той самой черні, чи то гонор гетьманський, дерзнув образити, чи ли в іншому яком ділі провинити тоді такових проступків, сам, если вельможний гетьман приватною своєю помстою і владою не вміє карати, лечь на суд військовий генеральний таковою справи, чи то кримінальною, чи некримінальною повинен буде здати, у которого який нелицемерний і нелицезрительний подет декрет, такий должен всяк проступний понести. Теж генеральні особи у при боку гетьманському резидуючі всякі справи скави, які до чого, до чого, до чого чину і повинності будуть належати, мають, якщо вельможну гетьману доносити і декларації отбирати, а не слуги приватної домови, котрі до жадних справ, докладів і діл військових не повинні інтересуватися і посилок найменших в інтересах військових відправувати. Поневаж перед цим війську Запорозьким завжди бували под скарбі генеральні, які скарбом військовим, млинами, всякими до скарбу військового належачими приходами і повинностями завідували іонами за відомим гетьманським шафували. Тоді і тепер таковий порядок общим договором установлюється і непременно узаконюється або за увольненням дасть Бог Отчизни нашої з ярма Московського, увагу гетьманської і сожаленням общим, был обраний по скарбі генеральний чоловік, значний і заслужений маятный и благосовестный, который бы скарб войсков в своем дозоре имел, млынами, всякими приходов, приходами войсковыми заведовал, и он и на потребу публичную войсковую, а не свою, на свою приватную, заведомым гетьманским оборочал. Сам зас, если вельможний гетьман, до скарба військового і до приходів, до оного належачих не має належати і на свій персональний пожиток употребляти, довольствуючи своїми оброками і приходами на булаву і на особу його гетьманською належачими, якого то індуктою, полком гадяцьким, сотнею Шептавською, добрами Почеповськими і Оболонськими, і іншими інтратами, які які здавна ухвалені і поставлені на уряд гетьманський больш зас, якщо вельможний гетьман маєтності і добр військових не міг самовласно себе привлащати іншим мені в войску запорозькам заслуженим і на Барзеї черницям, попам, вдовам, бездітним урядником, посполітам і військовим мелким, слугам своїм гетьманським і особам приватним для респектів, яких вже колвек не роздавати, а не тільки до Богу гетьманського по скарбі генеральний поприсяжний для дозору скарбу військового міт, і збиратися і де резиденція гетьманська твердитися, там зоставати леч і в кожному полку. Два подскарбі також поприсяжні люди значні і маєтні, общі полковника старшини, військової і посполітої ухвалою повинні знайдуватися, котрі би о полкових і городових приходах і посполітих поборах знали вони в своєму завідуванню і шафунку мілі і кожного року порахунок себе чинили які полкові подскарбі имеющие релацию до генерального подскарбіва, должны будуть в своїх полках о належачих до скарба військового приходах знати, оне відбирати і до рук генерального подскарбіва віддавати. Панове полковники зараз не повинні також інтересуватися до скарбів полковних, контентуючися своїми своїми приходом і добрами на уряд полковничів Належичини. І же, як у всяких отчизні і войску запорозьком порядков, по должності уряду своєго, не пісневельможний гетьман спостерігати, так найбарзій повинен буде і на тое пильне неусипне меті око, жебо людям військовим і посполітим збитічні не чинилися тяжкі, налоги, утеменжения и сдырства, для которых они, остановившие жилища свои, обыкли в прочку идти в заграничных панствах спокойнейшего, легчайшего и помисленнішого шукати себе пом- помешкання. Зачем аби панове полковники, сотники, атамання і Всякі військові і посполитые урядники не важились панщизм і роботизм своїх приватних господарських козаками і посполитими людьми, тими, які ані на уряд їх не належать, ані під їх персональною державою зостають. Отбувати докошення сінь, збирання з полі пашень і тачення гребель примушати. В подниманию і валном купленню ґрунтов насилия чинити, заледа яку вину до вісії худоби лежачою рухомою умножити ремесников безплатежно до дел своїх домашніх приневолити і козаков до посилок приватних заживати. Повинен буде того, якщо вельможний гетьман, владу свою возбраняти, чого і сам на добрий іншим, подручним себе приклад має вистерігатися і не чинити. А поневаж всякие на людей верных тяжести, утиски и здырства походят наиборзее от властолюбленных накупнев, которые не фундуючися на заслугах своих, а прагнучи неситою пожадливостю для приватного свого пожитку урядов войсковых и посполитых, прельщают сердце гетманское коррупциями, и он ими втискаются без вольного избрания над слушность и право то на уряди полковничі, то на інші власти. Прето всеконечно постановляется, аби, если вельможный гетман жадными, хоть бы и датками и респектами никому за коррупции урядов полковничих и інших войскових і посполитих начальства не вручало. І насильно на оний ніхто не настановляв лечь всегда, як войсковые, так и посполитые урядники имеют быть и вольными голосами, особливо зась полковники обирані, а по избранию владгою гетьманской подтвержденное. Однак таковых урядников элекции не без воли гетьманском, гетьманської отправуватися повинні. То ж право должны будут и полковники заховати и не постановлять без вольного избрания целой сотни сотників і інших урядників для коррупции и яких же кольвек респектів, а для ура своих приватных не повинні також від урядів остановляти. Вдови козачі і осиротілі козацькі діти, вдови козацькі жони – без бытности самих козаков, когда в походах або на яких же колвек службах військових знайдуватимуться, жеби до всяких посполітих повинностей не були потягані і вимаганням датков обтяжені, договорено і постановлено. Не менше городам украинским и отоль діється тяжесть же многие сала до них для відбування всяких посполитих провинностей, належачі под рожним державців духовних і світських в посесію подходили, жителі зас їх посполіти в малолюдстві Оставшиеся мусять без жадної фолги ті же самі двигати тяжарі, які з помощью оторгнених і одойшлих сел на себе носили. Зачем за успокоєнням от воєнного мятежу отчизны і за увольненням? Дай Боже, он и от подданства московского. Генеральная имеет быть установлена через избранных на то комиссаров ревизия всех маєтностей под державцями застающих и до уваги генеральної при Гетману Ради подана, на которой рассудится и постановиться, кому годні належит, а кому не належит військові добра і маєтності держави, і які повинності і Послушенство подданське м'ється державцям от поспольства віддавати. Так теж і отоль людям убогим, посполитим умножається тяжесть, же многі козаки людей, достаток посполитих в подсусідки себе приймучі, охороняють оних от обиклих їм повинностей ку общей тяглости городой и сельской тягчающихся, и купцы маетные, защищающиеся то универсалами гетьманскими, то протекцию полковничою и сотницкою, ухиляются от двигания с полных тяжаров посполитых и не хотят бути помощними в отбуванню оних людям убогим. Прето, если вельможный гетьман універсалами своїми привернути не занихает, так под сусідоков, постатних козацьких, дякої купців до посполітих повинності і заборонити у них протекцію. 13. Город столічний Київ і іні українські городи з майстратами своїми во всіх правах і привілеях слушні наданих непорушимо вже би заховані були повагою з цього акту елекціального постановляється і підтвердження оних свого часу гетьманської власті доручається. 14. Же посполитым людям прежде всего на Украине наезды и подворы, а козакам проводничество наибольше приносило тяжести, через которые люди до крайнего в подобах своїх приходили знищені. Тоді тепер, аби ті подводи і проводничество вовся були відставлені, і ніхто з приїжджаючих жадно ніде подводи брати, напоїв кормов і датків найменших вимагати отнюдь не важився. Хіба хто в публічних ділях і то за подорожною, якщо вельможного гетьмана буде їхати, то і тому без жадних поклонних датків подвод только даты, сколько в подорожной будет написано. Особливо, чтобы жадные особо восковые и их слуги, такой же слуги, если вельможного гетьмана, за приватными делами, а не войсковыми переезжающие, подвод, кормов, напоїв, поклонів і проводників отнюдь не вимагали, бо через тое городове розоріння людям бідним знищення наноситься. Леч всякий особо великий, мелкий і наймельший за приватним своїм ділом, а не військовим, без подорожною рементарською переїжджаючий должен будет своїм грошем всюди по городах і селах сусінуватися, подводки проводників не вимагати і уцеловне ніколи не брати. П'ятнадцять. Вже оренди для плати рокової компанії і сердюкам і для інших е, розходів військових встановлені. За тяжесть е, посполитую от всех обывателей малороссийских войсковых и посполитых, также и станция Компанейская и Сердюская за рост и утяжение у поспольства почитаються. Брету як оренди, так і помінутна станція повинна бути відставлена і вісьма знесена. Отколи за скарб військовий упали на відбування і удовольствування всяких публічних військових розходів, реставруватися і постановитися, як много по сконченню війни, якщо вельможний гетьман має людей, платних компаній і піхотинців при боку своєм на услугах військових держати, а том на Генеральній Раді обще буде увага і постановлення. 16. Востокротні люди убогі вопят і ускаржаються, що так індуктарі і їх фактори, якої виїжджі Єрмакові, многие чинят необыклые и нечисленные им здырства, за которыми с гола немо- невозможно человеку убогому свободні на ярмарок появитися, малої якої речі для от партія убогства свого продати або на домову потребу купити без платежі ярмарковою, а не дай Боже в вину, яку хоч мало попасти, то з ног до голови від виїжджих ярмаркових ободраного бити прийдеться за чим або аби індуктори і їх фактори від тих цикл товаришів, такові ексакції, евекції, індукти по скарбу військового отбирали, які будуть е, виражені в інтерцизах, нічого лишнього від купців, не вимагаючи і людям бідним убогим, не меншого зубя сильніше также Також і виїжджі ярмаркові, або повинності ярмаркові, у кого належить. А не у людей обоги з малою продажею домової або для куплення чого на домову потребу на ярмарах прибилих. вибирали. Прав жадных не только криминальных, але и подкольщик не судили. И необыклого здирства людям і городові не чинили. Потрапляти в той, будь ясне вельможний гетьман своїм благоразумним радінням і владою, которого і всі в отчизні нестроєння при мудрому исправлению права и вольности військові, непорушному захованию и обороне, договоры за всі і постановлення куточному исполнению поручаются. Які його вельможність не тільки подписом руки своєї. Лечі формальною присягою і притисненням печаті воскової изволил підтвердити. А присяга такая, так, так все в себе месть. Я, Филипп Орлик, новоизбранный войско запорожского Гетман, присягаю Господу Богу, во Троице Святой Славимому, на том іж, будучи волними голосами по давним правам и бухновенням войсковым за соизволением Наяснейшего Королевского Величества Шведского, протектора нашего от генеральной старшины и от всего войска Запорожского, тут при боку его же Королевского Величества и у Днепра на низу зустаючого через послух особ обраний, оголошений і возведений на знаменитий уряд Гетманський, Якось є договори і постановлення тут описані є, а з повного браду на акті теперішньої елекції межі мною і тим же військом Запорозьким узаконені і утверждені во всіх пунктах, коматах і періодах непременно ісполняти милость, верність і підчоловіте к отчизні малоросійської, мація нашей о добре оной посполитом, о целости публичной, о расширении прав и вольности восковых старания, сколько сил, розума и способов станет мети, жадных факций с посторонними панствами и народами, И внутрь в отчизне на зруйнування і якоїсь кольвек, вони заскоджені не строїться. Подсилки всякі отчизни правам і вольностям войсковим шкодливі, генеральній старшині, полковникам і кому колвек належати, належатиме, об'яти, об'яти, ку годним і заслуженим, заслуженим войску запорозьким особам пошанування і ку всьому старшому і меншому товариству любов АКО проступним відлук артикулів правних, справедливість заховати об'єцую і должен буду так не Боже помоги, непорочне тіє Євангеліє і невинне страсть Христова. А то все подписом руки моєї власної і печатю військовою стверждаю ділося в Бандері року. З 1710 апреля 5 дня. Филипп Орлик, гетьман войска Запорозького, рукою власне. Печатка прилагається. Оригінал документа R да, да, F. ОП. Опис друга 1710 1710 рік. СПР 12 АРК 212 ДВ оригінал копія Дяк Україна F 2236 от 2 СПР 10 АРК 415